Лейте взяв з собою Соломіна і трьох норвежців, до них приєднався Запара. Четверо весел плюснули в воду, і шлюпка стрілою помчала до острова. Кар не одривав бінокля від очей. Він бачив, що група людей на березі збільшувалась. Йому здавалося, що їх уже дванадцятеро. Це було більше, ніж усі ті, що залишились на острові і що загинули в шлюбці. Поступово шлюпка наблизилась до лахтака, і Кар пізнав на носі постать. Не може бути, скрикнув він, побачивши на носі шлюпки капітана Гагіна і тих дев'ятьох небіжчиків, що їх записано потонулими. Отже, вся команда лахтака була жива, здорова. Ті, що прибули з острова, відчували таке хвилювання, що спершу неспроможні були вимовити ні слова. Тепер ніхто не обмежувався лише потискуванням рук. Моряки обіймались і цілувались. Друзі, що ніколи не сподівались зустрітись, стояли разом на палубі свого пароплава. Кар збіг з містка, поцілувався з капітаном Гагіним і з усіма товаришами. Ще ніколи команда не бачила свого старшого штурмана у такому настрої. Він кричав Ура! І всі підхопили його вигук. Норвежці, що досі стояли мовчки, і собі загукали щосили. Але все це не можна навіть і порівняти з тим, що сталося, коли мимовільні робінзони побачили перед собою вершомета, який вискочив на палубу з рушницею в руках і почав стріляти. Адже мисливець був десятим з тієї шлюбки, яку перекинула хвиля, із якої дев'ять чоловік допливли до берега і вирішили, що він потонув. Острів'яни мовчки дивились на вершомета. У декого розкрився рот, а інші потяглись руками до потилиць. Їм здавалося, що це їм сниться. Нарешті капітан Гагін повернувся до своїх товаришів і спитав Хто ж був у шлюбці десятий? Я, я, капітане, прогримів вершомет розставляючи руки для обіймів. Дозвольте ж мені запитати, сказав Кар, хто в нашій команді був 29-й і 30-й? І він подивився на двох людей, з якими встиг обнятись і поцілуватись, але яких, безперечно, бачив уперше. Льотчик Барель, одрекомендувався один з них. Бортмеханік Зеленець, сказав другий. Радист послав блискавкою радісне повідомлення в Архангельськ. Штурман Кар пройшов із Гагіним у капітанську каюту. Там він розповів про пригоду Лахтака. Потім штурман Кар слухав оповідання капітана Гагіна. Після того, як шторм перекинув шлюпку, вони всі схопилися за неї. Їх напівживих викинуло на берег. Зібравшись разом із тими, що залишилися на острові, вони провели перші дні в надії, що Лахтак врятується від штурму і повернеться. Але незабаром крига оточила острів, і надія на це зникла. Довелося влаштовуватись на зиму. З каміння, моху та шкур збудували житло, заготували м'яса, полювали обережно, заощаджуючи патрони. Останні випустили в повітря коли побачили лахтак. Пізні осені несподівано над островом з'явився літак. Був туман і вітер. Льотчик повів літак на посадку, але коли машина приземлялася, сталася аварія. Льотчик і бортмеханік розповіли їм про зникнення лахтака і про білуху, що пішла на розшуки пароплава та його екіпажу. На літаку був запас патронів, дещо з одеші, консерви, шоколад та трохи бензину усе це стало Робінзоном у великій пригоді. Разом з льотчиками вони вперто боролися за життя, пристосовуючись до суворої арктичної природи. Дякуючи своїй енергії, залишились усі живі і здорові. Коли Гаїн закінчив, штурманкар сказав Капітане, я тимчасово взяв на себе командування судном. У зв'язку з відсутністю багатьох членів команди зробив ряд переміщень і поповнив екіпаж норвезькими моряками із шхуни Ізбюрн. Тепер ви повернулись і любий кар.